Zašto? Zato što se polako to prikrada nama. Polako mi postajemo ta skupina. Polako mi postajemo ova skupina. Ljudi, koji gledaju, šta, im odgovara od šarija. I na osnovu toga biraju društvo i savjetnike i provode svoje vrijeme. jedno lice za mezđit, drugo lice za poso, treće lice za ulicu, četvrto lice za ženu, peto lice za svoju sobu i kompjuter, televizor, šesto lice kad si sam, hodaš ulicom, osmo lice kad si sa bratom muslimanom i tako da budi jedan na jedinom putu radi jedinom. E to je e, taj problem. Zato što mi kada smo sami, sve više ličimo na njih. Mnogo ličimo na te kamere. I postadoše naše na file, to jest pretvoriše se u gomilane dunjaluka, a grešne noći strasti na mjestu noćnog namaza.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 Predočim da niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne zaslužuje ibadet, ne zaslužuje da se obožava, da mu se robuje. Niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne zaslužuje da se radi njega živi i umire da se u ime njega voli i mrzi svjedočim da samo Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje potpunu istinsku najveću ljubav najveći strah i potpunu nadu i istinski i potpuni oslonac samo Allah subhanahu wa ta'ala sudi samo on istinski sudac izdaje naredbe i zabrane i samo od njega tražimo presudu su došli Muhammed sallallahu alaihi sallam Allahov rob i poslanik ovo vi ko vjerujete bojite se Allah istinskom bogobojaznošću ne umirite nikako drugačije do kao muslimani to je samo njemu predani samo njega obožavajući o ljudi bojite se gospodara vašeg koji vas je stvorio od jednog čovjeka i ženu njegovu od njega ili je stvorio i mnoge ljude od njih je razasuo i raznožio i bojite se Allaha sa čim imenom jedni drugi molite zbog koga rodbinske veze spajate zaista je Allah sa vama kod svakog vašeg dijela, to jest na, nad vama pomno bdi. O koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite ispravno, pravedno, pa će vam Allah dijela vaša popraviti i grijehe na vaše oprostiti, ako se Allahu pokori njegovom poslaniku, uspio nevjeličanstvenim uspjehom. To jest posljedica ispravnog ili pravednog govora je da ti Allah subhanahu wa ta'ala popravi stanje. ti govori Allahova knjiga, a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a najgore stvari su nove stvari u vjeri, a svaka nova stvar u vjeri je zabluda, a svaka zabluda neminovno vodi u vatru. Mnogi ljudi su poput bezdušnih stvari i stvorenja. Ne razmišljaju o dokazima njegove jednoće i ne staju kod Allahovih naredbi i zabrana. Oni su kao stoka što više gori, gori od nje, to jest izgubljeni od stoke. Ako se šerijat podudari sa njihovim željama, oni to prihvata. Ako se šarijat podudari sa njihovim željama i sa njihovim strastima, oni to prihvate. A ako im se ne podudari, oni to ostave. A ako iz tog propisa dobiju kakav dinar ili dirhem ili neku dunjaločku korist, na nedozvoljen način, a kršeći propis, oni će to, bez obzira na sve, oni će da dođu do toga dinara, dirhema ili dunjalučke koristi. A ako ima u tom nekom propisu ili dijelu vjere dinar ili dirhem, on će to objeručke da prihvati i da prigrli taj dio islama. Ako vide da im je lako nešto obaviti od propisa, oni to obavljaju. A čim provlada mišljenje kod njih, da je možda teško to raditi, oni ga ostavljaju. Oni ga ostavljaju. Ima i onih koji zbog svojih strasti i neuspjevanja da se izbore protiv samog sebe, vrlo često traže olakšice. Traže kroz vjeru olakšice da opravdaju svoje greške. I često to dovede da čovjek se suprostavi i džma učenjaka. I džma učenjaka tamo gdje su se učenjaci svi složili. Niko nije drugačije rekao. I on dođe i hvati se za mutešabih, nedovoljno jasan dokaz. A? I drži se te metodologije, iako zna čije je to metodologija. A znamo dobro, braćo, da svaka zabluda i svaka sekta je opravdavala, je tako? Sa ajetima i hadifima, dokazima koji su manje jasni. Braćo, razmišljajmo o našim završecima. Jer ćemo biti obazrivi. Čuvat ćemo se ako razmišljamo kako ćemo i ako brinemo kako ćemo da završimo. I čvrsto vjerujemo da je ovo dug put. U smislu dug put upoređujemo putovanje sa nekadašnjim putovanjem. Gdje ako čovjeku ne stane hrana ili piće, to je kraj za njega. 400-500 km na kamili, magarcu, konju. Nema autoput i nema 120 na sat i klima i supermarketi i tako dalje nego na magarca ideš. Ako nemaš dovoljno hrane, to znači kraj za tebe. I znajte, braćo, da je naš put dalek u tom smislu. I da nam treba obskrba. Da nam treba obskrba. Braćo, kritike dolaze najčešće na kraj drsa. Kada se malo srca smekšaju. Kada malo srca se smekšaju i kada se rašire za savjet. Nekada smo, braćo, često govorili o ovoj skupini ljudi i upozoravali na njih. I ovima napolje, dakle ovima koji su čak i gori od stoke, ali tako braću, a sve manje i sve manje govorimo o ovome. Zašto? Zato što se polako to prikrada nama. Polako mi postajemo ta skupina. Polako mi postajemo ova skupina ljudi koji gledaju šta im odgovara od šerijata. I na osnovu toga biraju društvo i savjetnike i provode svoje vrijeme. I zato se sve manje i manje priča o ono. Zašto? Zato što nismo isti braćo kada smo ovdje, kada smo na ulici i kada smo kući. Ovo je jedna mnogo bitna stvar kod nas. Jedan od korijena naših problema kaže budi jedan na jedinom putu radi jedinog. Budi jedan u smislu jedan oličnjak. Nemoj da imaš tri, četiri lica. I jedno lice za mezđit, drugo lice za posao, treće lice za ulicu, četvrto lice za ženu, peto lice za svoju sobu i kompjuter, televizor, šesto lice kad si sam, hodaš ulicom, osmo lice kad si sa bratom muslimanom i tako da budi jedan na jedinom putu radi jedinom. E to je taj problem, braću. Zato što mi kada smo sami, sve više ličimo na njih. Mnogo ličimo na te tamo. A to mi je problem. Zato mi ne pričamo više o njima. Zato što sve više ličimo na njih. Kako to da islam ne može iskorina da nas promijeni? Islam koji je promijenio razjedinjene Arape. Najrazjedinjiji narod na dunja su Arapi. Pogledajte u njih šta rade. u žene na trgu. Kradu jedan drugo i metak. Svom komšni krade i metak. Allah mu stan. Ubijaju se. Kao da ubije kokošku. Zašto? Zato što su to bez islama razjedinjeni narod. Pogledajte ashabe nakon islama kakvi su bili. Gdje se Omer spomene, Međulis se uzvisi. Gdje se Ebu Bekr spomene, mora suza da se pusti. Ako se ne pusti, neksa se srce. Je to ono za mi nismo takvi. Zato što nemamo jedno lice za Allaha subhanahu wa ta'ala. Budi iskren u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Budi iskren. Nema šta da kriješ. Nema šta da se pretvaraš. Ni da si bolji, ni da si učeni nego što jesi. Budi iskren. I trudi se iskreno ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer to je samo tvoju korist. A vallahi, kad se ti popraviš, veliki hajč ljudi imamo tebe. Kaže pjesnik Temdi sununu wa tenqadil ejamu wa nasu telhu wal anamu nijamu Kaže prolaze godine prolaze dani ljudi bezbrižni uspavani An nasu tes'a lil hayati bi ghafletin lem jevkuril Kur'ana wal islamu ljudi su za životom u trci i nemaru za pouku iz Kur'ana i Islama ne haju. والمال أصبح جمعه كتهجد وتمتع الشهوات سار قيام i postadoše naše na file gomilanje dunjaluka i postadoše naše na file to jest pretvoriše se u gomilanje dunjaluka a grešne noći strasti na mjesto noćnog namaza kad zajene šeitanu kulle raziletin wan nasu tef'alu ma turidu haramu šeitan uspio umiliti sve što je nisko, ogamno. Ljudi čine jer to žele. Jer to žele, neka je zabranjeno. Ja nefsu, jekfi, fezdonubu kethiratun, inel gurura, yusebibu i džramu. O dušo, dosta. Grijeha je previše. Obmanjivati samog sebe je put da se pokvaranjakom postane. Hel ta'lemi ljome muhaddade vaktuhu. Allahu ja'lemu wahdahu l'allamu zar ne znaš o dušo da dan ima svoj kraj Allah sve potanko zna od njega se ne sakrivaj ma za Mada takunu iza humilte džanazeten vadufinte bil kabri šedidu zanamu vadufinte bil qabri šedidi zanamu šta ćeš reći kada te zbog dženaze ponesu zbog crnog groba na ponanu odnesu Hada su'alu fe hel alimte džavabehu Mada tu džibu i da na takate kelamu upitaj se i vidi da li odgovor znaš. Upitaj se i vidi da li odgovor znaš. Jer u kaburu odgovaraju tvoja djela. Samo da znaš. Mada masiru ke idruhu ke gargarat Ja al mufarriku ke je kule hitamu Kuda ćeš? Nakon što se zagrcneš i duša ti krene. Došao je gorki rastanak govoreći ovo je kraj za tebe. وختام عمرك هل تراه مفاجئ أم كنت تحسب أنها أحلام da će ti se život iznenada zapečatiti da li si znao ili si smrt samo ružnim snom smatrao el jeume tefa'alu ma teša'u wa teštehi wa gadan temutu wa turfa'u aklamu danas radiš što hoćeš i želiš a sutra se pera dižu jer se s ovog svijeta seliš Znajte, braćo, da Isa ibn Mrjam, da mu se pojavio Dunjaluk, kako se to prenosi u obliku udovice koja je bila ukrašena raznim ukrasima. Pa je upitao Isa, a.s. koliko puta si se udavala? Pa je odgovorila, teško ih je prebrojati. Toliko ih je bilo da ih ja ne mogu prebrojati, kaže Dunjaluk. Pa je pitao Isa, a.s. jesu li svi oni umrli? Ili su te ostavili, to jeste te lakti dali? I on kaže, ne. Ne, ja sam ih poubijala. Ja sam ih ubijala. Kaže, teško, teško budućim tvojim muževima. Bu se li ezuađiqil baqin. Teško njima. Kako su loši ili kakvi su samo ti budući muževi. Zašto ne uzmu pouku od onih prošlih, pretvornih muževa? Reklo se, la yuqta'u tariku illa bi sabri wa tadhija. Put se ne može prijeći osim uz strpljenje i žrtvu. Bišar al-Hafi prenosi da je putovo jednim čovjekom I došli do bunara i ovaj puno žednio. I kaže, hajde da pijemo iz ovog bunara. I on kaže, ne, ne, ne, moramo piti sljedećeg bunara. Ovdje ne možemo da pijemo. I on se pokori svom vodiču. Dođe do sljedećeg, kaže, alhamdulillah, hajde sad da pijemo. Kaže, ne, ne, nije još to, treba ti na sljedeći. Dođe do sljedećeg, ovaj, još nije. I tako on nije prestao govoriti sve dok mu nije rekao, slušaj, kaže, evo ovakav je Dunjaluk, ovako ćemo proći Dunjaluk. Dunjaluk je asabru, vatasbir. As strpljenje, strpiti se i proporučiti drugima sabur. Braćo, ovako treba nekada postupati sa svojim nefsom. Treba nekada nefsu dati motiv kada čovjek se savlada, pokaja se od velikih grijeha i kada obavlja farzove kako treba i krene nefs na file, dobro one stvari. E, treba mu dati ovako nekada motiv. I krene čovjek da klanja 12 rekata na file redovno. Nažalost, i ovo je naša bolest. Ima ljudi koji možda se i ne seća kada je klanja 12 rekata na file samo dva rekata sabaha boli su od dunja, sve što je na njemu, kaže poslanik, prag, naziva taj namaz, prag, to je na fila, prva dva rekata, ne farz. A kaže, ljudi bi se vukli da znaju šta je u sabahskom farzu, kakva je nagrada, vukli bi se. Preko betona, preko cimenta, preko, preko kontejnera, preko krožbunje, vukli bi se svi ljudi. Ovi koji, koji vidimo da, da vole skupa kola i kuće i žene, oni bi možda nas pretekli kada bi Allah pokazao šta čeka za saba. Kaže mu jezid, nisam presto vući, je suku. Suku znači kao kad vuče životinju, u smislu za povodac. Nisam presto vući svoju, svoj nefs, iako je plakala, svoju dušu, iako je plakala, sve dok nije sama kasnije išla, kaže ja je vuko, a ona se smijela. To jest, šta to znači vuko sam je? Prisilio sam je na djela. Prisilio sam je na djela, sve dok se svojom ono nije, nije popravila. Na početku je teško. Svi su ti krivi što ti postiš, svi su ti krivi što ne možeš to da radiš, što moraš da staviš ovaj grijev, što, što moraš da se odvikneš od interneta, što si promijenio život. Svako ti je kriv. To je nefs progovara iz tebe. I to je samo na početak. Kasnije osjetiš slast, slast koja je ljepša od svakog grija. A vallahi pomaže kad te neko drugi malo prisili. Kad ti kaže, ah, si završio, ovo ko se jede po Boravak se braćom u međlisu, u međlisu, halke Kur'ana, druženje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala Da na drugog savjetom je da smo iskreni da smo iskreni mi nasi me ja'budu Allaha al harf ima ljudi koji sezonski obožavaju Allaha ne sezonski nego iskreno ima Allaha subhanahu wa ta'ala ne moram da razmišljam o tebi imam jednog dobog brata u ima Allaha ga volim puno mi je drag puno mi je drag, mnogo lijepo i mišljenje ima. To nas samo čovjek kaže, kako im um- Allah ne stan, kako ima lijepo sobi. I ne moraš da razmišljaš, znaš da uvijek možda sa njega sloniš. Čak vjeroš da je bolje od tebe. Kaže, subhanallah, kako je bolje od mene ti vjeruješ da sam ja bolji od tebe, ja vjerujem da si ti bolji od mene, u suprotnom osjećat ćeš se kao kad te neko stalno čupa. Čupa, čupa i ne daje. Samo te čupa, čupa i čupa ne daje dok te skine golog. Tako ćemo da se osjećamo. Kao riba na suvom. E to je džema'a, braću. To je džema'a. Ako mi to nećemo, Allah subhanahu ta'ala je mnogo mudri. Od svih mudraca najmudri. I Allah subhanahu ta'ala zamijenit će nas, bolimo nas. A molim Allah da nam poveća uputu, da nas sačuva zablud, da nas učvrsti na, na haku. Ahmed bileži i Buhari u Tarih al-Ekbar hadith gdje se kaže لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة kaže čovjek radi Allaha da bude vučen radi Allaha subhanahu wa ta'ala na glavu od trenutka kada se rodi pa sve dok ne ostara do sudnjega dana sve dok ne ostara i umre na sudnjem danu to će mu izgledati malo kad to ima da podcijenjuje i želje da postigne Allaho zadovoljstvo znači da te vuču od kako si se rodio da te vuču na glavu jer si musliman da bi te ponizili razumijete braću da te vuču na glavu sve do tvoje smrti i ti dođeš na dan alhamdulillah strpio sam se vukli su me na glavu ali na sudnji dan će drugačije to da gledaš ima da pocenjuješ to i straha da li si postigo za zadovoljstvo a šta ćemo mi sa našim jadnim djelima a šta ćemo mi da radimo s našim jadnim djelima koliko ćemo mi da pocenjujemo naša jedna djela Selefi su bili uvjereni u prolaznog ovog svijeta. Kaže Habib svoje ženi. Kaže, ako danas umrem, pošali po tog i tog čovjeka, on će da me okupa. Zatim ćeš uraditi to i to, to i to, to i to i ostavlja vasijet. I kaže ovaj jedan, šta je njemu, ili sanjao nešto pa je sna vidio da će danas da umre? Kaže ne, ne, ne, on to radi svaki dan. Rekao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, čovjek ostara, ostara, a s njim ostaju dvije, dvije stvari, žudnja i nada. Žudnja i nada, ovo je mu tefek hadif, bilježi ga također Ahmed, Isto tako u drugom rivajetu se kaže čovjek će ostarati, ali dvije stvari u njemu ostaju mlade. Kaže el hirsu ala al mal. Kaže žudnja za imetkom, el hirsu ala al umr. I žudnja za životom. Žudnja za životom. Čovjek čovjeka prati. Osim ako to čovjek ne suzbije. I to je od prirode čovjeka. Ne ima da žudi za život. A i imetak, tako? Osim šta, ako se ne izbori sa time, ko što su se izborili, selefi. Prenosi se isto tako o tome kakve su bili dženaze ashaba i selefa. Ashaba Allah, poslanika i kaže ti bi došao i ne bi znao kome, kome saučešće da izjaviš svi plaču prenosi se od Fabita da je rekao išli bi na dženaze i ne bi vidjeli nijednog čovjeka a da nije svoju robu pokrio svoje lice kaže ili plakao i kaže znate li zašto jer bi oni zamislili da je to njihova dženaza i ne bi plakali zbog tog mejta nego bi plakali zbog sebe zamislili bi da su te u kefine, kefine oni pa tako kaže Ebu Drda kad ispratili dženazu, kaže, idi, idi svome gospodaru, ubrzo ćemo mi za tobom. Idi, idi svome gospodaru, ubrzo ćemo mi za tobom. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže slušajte ovaj hadis salahu awwal hadi awwali هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخر آخرها بالبخل والأمل حديث بلاج أحمد تبراني بيهقي كاجة إسبرامنوست أوغا أمتا je u zuhdu i jakinu. U zuhdu u smislu odricanja od, od, od ovoga svijeta. Suzdržavanje od ovoga svijeta. Da mu svijet nije u srcu. Da ne živi radi ovoga svijeta. Ne žalimo za dunja, ne žalimo za strasti, ne žalimo za sjela naša. Jedno čaje nisanje traje dva, tri sata. Jedno čaje nisanje na koje se posvađamo. A, ne žalimo. A žalimo, zauzeti smo. Nema, sve nam je važnije od dersa, sve nam je važnije od halke. E, to je taj zuht koji nam fali. To je taj, znači, svima nama. Svima nama. Zuht i jakin, čvrsto ubiđenje, čvrsto vjerovanje iz kojeg proizilazi tevekul. Osnovna sna Allaha subhanahu wa ta'ala. A ne svaki put grije. Ne udlu billah. Ili svaki put ovaj mi se zamirio. Savjeto vam ono upozorio me na neki grijeh. O ne valja. Moram da mu nađe neku manu. Neku padnu autoritet. Ko je on meni da savjetuje? Sto grupa, sto grupacija, sto vođa, sto... Ola haule, ola kujte illa billah. Nedostatak jekina. Nedostatak jekina, braćo. Da li želimo da sedimo u džene zajedno? Da li želimo sebe da spasimo? Svoju djecu da spasimo? Wallahi kako prolazi vrijeme treba sve više da smo ubjeđeni. Kao onaj hadis gdje se kaže, kaže ja sam kao konj koji dugo putovao i video korito sa vodom. Ko je kaže najbrže trči tada? E, ja sam takav kaže. Znači što vrijeme prolazi mi treba da smo sve bolji i bolji. Dešava se suprotno. Dešava se suprotno. Ovaj dunjaluk postane mi draži od smrti. Ko voli da se sa Allahom sretne? Ahabba Allahu liqa'e. Allah voli sa njim da se sretne. Volimo li se sa Allahom sretnemo? jer nam Allah najdrži ili ima neko stvorenje draže od Allah ili nešto draže od Allah. koliko flastera dunjalu koje imamo na srce od mubahata dozvoljenih stvari preterivanje od dozvoljenih stvarima da ne pričamo o grijesima jezik dugačak kilometrima Ola haule, ola kuvete illa billah. Gdje su ljudi koji su spominjali Bilala? Hababa ibn Reta, Ebu Bekra i Osmana. Od kada nisam čuo čovjek da mi dođe i kaže Habab ibn Reta je to i to uradio. Bilala radi Allah ibn Ravahan, to je to uradio. Od kada nisam čuo to, Gdje su ljudi koji su, koji su bili fascinirani ashabima njihovom životom? To je naše stanje. To je naše stanje. Zato se kaže koga dženaze gledanju mrtvog čovjeka ne promijeni. On kaže Selefi. Koga ne promijeni gledanju mrtvog čovjeka i Kur'an, planina da se stropošta pred njim, ne može ga promijeniti. Mijete, braće, mijenjali na dženaze, mijenjali s kabur. Allah, ja bi volio da odemo svi zajedno na kabur. I da gledamo kabur, vola havle, vola kutila. Da malo uzmem opomenu i jedna od stvari koja življava u srce Kur'an. Zato Salman kaže, trojici se toliko čudim, da se počnem smijati. Prvi, onom ko se nada dunjaluku, a smrt ga traži. Drugi, nemarniku koji neće zanemaran biti gafilin, ali se bi mahunin anu, kaže nemarniku, nemarniku koji nemaran nehaje, znači nemaran prema dimu, nemaran prema smrti, neće ga zanemariti neće ga zanemariti u smislu ostane da ga neko zaobiđe smrt, da, zaboravi njegovu smrt. Nemarniku koji neće zanemaren biti. Čovjeku koji se smije punim ustima, slušajte braćo, čovjeku koji se smije punim ustima, a ne zna da li je gospodar svih svjetova zadovoljan njime ili na njega srdi. Ako koga interesuje šta misle, ashabi o nama nek pročita ovo. Toliko se čude nama ashabi da počnu da se smiju koliko smo mi njima smiješni sa našim punim ustima smijeha i gibeta i nemimeta i gluposti, čak i laži. E, evo što mi se o nama. Wallahi, mi smo za kritiku. Wallahi, mi smo za kritiku. Mora da se kritikom. I kaže, to je, me rastužuje dokle da, da počnem plakati. Rastana kod Muhammeda i njegove skupine. Ovih miljenika, to je sredbenika. Druga stvar, toliko ga rastuži da ga zaplače. Haulul matla'i. Strahota onog što budem vidio na sudnji dan. Pre me toliko rasuži da počne plaće. I treća stvar, kada budem stao pred Allaha, a ne znam gdje ću. U dženet ili u dženem. Ovo Salman kaže. Kada budem stao pred Allaha, a ne znam gdje ću. U dženet ili u dženem u vatru. Kako smo mi samo sigurni u to. Da znamo gdje ćemo. Kako smo mi samo u nasim očima dobri. Možda neko kaže, pa ja sebi nisam dobro, ja sebi korim. Pa kada naša dijela, koliko smo sigurni. Mi smo sigurni da li je ovo isti draž od Allaha ili vo Allahov istidrač, postepeno odvođenje čovjeka u zabudu, a da čovjek ne osjeti to se zove drač a da čovjek ne osjeti da misli dobar sam, dobar sam ja, alhamdulillah, uopšte on ne vidi što kakvo mu je stanje. A u stvari to je za kaznu, Allah mu još više daje. Još više rahatluka. To se zove drač Šta su govorili dobri ljudi kada su umirali? Dakle, kako su se spremili? I kakav je nije bio završetak? Kaže Muaz dok je umirao kaže umire Muad ibn Džabal. Ko je bio Muad ibn Džabal? Uma adrake ma Muad ibn Džabal. Šta ti znaš ko je bio Muad ibn Džabal? Kaže najučeniji po pitanju halala i harama Muad ibn Džabal. Mladog čovjeka. Ko ja i ti? Šalje ga kao sudiju da sudi ljudima. Subhanallah il azim. Toliki emanet mu daj. Poslanik sallallahu alaihi sallam. I umire u Palestini kao mlad momak. 30 nešto godina. Ako se ne varam 35. I kaže ove riječi. Boja sam te se. Danas ti se nada. Bojao sam te se, cijelog svog života sam te se bojao. A danas ti se nada. Allahume ti znaš da nisam volio dunjaluk zbog rijeka i sađenja, zbog drveća, već zbog žeđi u vrelom danu. Znači zbog posta. I strpljenja pri teškim trenucima. To je sabura pri iskušenjima. I zbog druženja sa učenjacima sjedeći na koljenima u halkama zikra. Pogledajte se s čim on umire. Allahu prilaže kao zalog da mu oprosti šta što je volio da sidi s učenim ljudima. Wallahi to je slast. To je slast da sresneš neku kuće, neko čovjek je još arapina. Wala haula, wala kuvite, i da ga slušaš kako priča. Kako te podučava vjeri. Kako je to samo blagodan. Kaže, dalje Mubarek, kad je umiro, Ibn Mubarek, ako se sjećate, spominjali smo ga hudbama, pa kaže, kad je umro, znači zatvorio oči, ima otvori i nasmio se i rekao kaže e za ovo neka se trude trudbanici. o fi zalike feljete sabakil mutesabikun e za ovo neka se utrkuju oni koji žele da se utrkuju kao pogledajte kakav završetak subhano Allah zna što on vidi zatim Osman sanja san i kaže mu poslanik sallallahu alaihi sallam a munafici su okupili da ga ubiju obratite pažnju poslanik sallallahu alaihi kaže Osmanu san hajde Osman eftir ma'na da iftariš sa nama hajde Osman da iftariš sa budi se i odmah se hvata za svoje pantalone, šalovar i dobro isteže. Protumačio san, znao je da je to dan kada se preseli. I zapostuje taj dan, uzima Kur'an i čeka smrt. I dolaze mu nafici i ubijaju ga. Ubijaju ga. I njegova krv pokapa, pokapa Musaf. To su riječi koje su se obistinile. Riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam i ovo je još jedna od mojeđiza. Zadrhto Uhud, poslanik i tri ashaba sa njim na Uhud. I kaže smiri se Uhud. Smiri se Uhud. Kaže inma alejke nabijun wa siddiqun wa shahidani. Kaže na tebi su poslanik, kaže Sidik i dva šehida. je Sidik? Ebu Bekr i dva šehida, Omer i Osman. Tu ga obradao poslanik sa sve da bude šehid. Kaže dalje Ebu Hurajra plače. I kaže šta je Ebu Hurajra zašto plačeš? Kaže, vallahi, ne plačem za ovaj vaš dunjalog. Plačem zato što mi je dug put mala mi je obskrba penjao sam se cijelog svog života i došao sam sada kaže na vrh čiji pad vodi u dženet ili u džehennem a ja ne znam gdje ću kaže umiren jedan selefa i ovaj mu kaže hajde posavite mu nešto ovaj njegov drug kaže on spremi se za ovaj dan kada budeš lego ovako kako ležim ja Omer radi Allahu anhu umire dolazi čovjek dugih nogavica kaže boj se Allah dignu nogavice zadnji trenutak koristi pozivanje na dobro odvraćanje zla čovjeku mi su vrata fitne zatvorena boj se Allaha digni nogavice umire kaže namas, namas, nema niko ništa od islama ako stavi namas. savjetuje svoj umet i u hadisu Melkuh kaže se da je Omer rekao da imam sve što je sve što je na dunja slušajte ove riječi da imam sve što je na dunja dao bih da odagnam ovaj trenutak a još nisam ni doveden do vatre A jedan kaže, to jest Muhammed ibn Suleiman kaže, kamo sreće da sam bio Kamila, da nisam uopšte doveden do ovog trenutka, kada je umirao. A Ibrahim ibn Ebu Bekr ibn Ayyash kaže, zašto plačeš svom djetetu? Nemoj da plačeš. Možemo li mi ovo da kažemo svom djetetu? Kaže, zašto plačeš? Nemoj da plačeš, kaže sine. Kaže, vallahi, nikad u životu nisam uradio veliki grijeh. Halas, ovaj čovjek je džene klijen, Ako je bi iskren. Jer čovjek ako ne uradi veliki grijeh, pred Allaha staje kao onog dana kad ga je majka rodila. Jer namaz je više grije, džuma da džume, ramadan da ramadana, kao na dan kad te majka rodila. Jer zašto plačeš? Nikad u životu nisam učinio. Allahu mi oprosti na velike grije. Allahu mi još na ovom svijetu, ja rabbi, oprosti na velike grije i nadahni nas da ih više ne radim. Bilal umire i kaže žena njegova, kaže ovo nesreće, ovo nesreće. Kaže on, ovo sreće, ovo sreće. Sutra se srećem sa Muhammedom i drugojima. Sutra se srećem sa Muhammedom i drugojima. Ali radijallahu anhu umire, a, ubija ga i on ostavlja poruku svojim sinovima i prepusta se Allahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Samo je zikrio dok nije preselio. Da opišemo, radi svoj imamu Ibnu Džavziju, kod koga su plakali, to je poznati imam, pri čije smrti su plakali njegovi učenici. I kažu mu, ja imam, ali ste kad fajl tek jedan, okay. o, kaže imam. A on plače, zar nisi uradio tako i tako? Pa on rekao, Fekal, to jest, zar nisi toliko i toliko radi za islam, nešto su mu iznali dobrih dijela. Fekale, wallahi, inani akša na ku, an akune farratu wa nafakotu, wa nafakotu. Kaže, ja se bojim da nisam nepotpuno nešto ostavio. Ili da sam, kaže, bio munafik. Fa je hiqo alaija qavluhu ta'ala, pa da se na meni obistini. Wa beda lehum min Allahi ma lam yakunu jahtesibun. Ajet koji govori o smrti. I njima se pokazao da Allah ono čemu se nisu nadali očekivali džennet očekivali spas otvaraju se vrata džehennema propast i velike kazne kaže bojim se da se na mene na meni ne obistini riječi riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون pokazaše im se loša djela koje su učinili. Ko se bojao da mu Allah to ne pretvori u grijeh, da je bio neiskren. Loša djela da mu ne prođe. Zatim je rekao, predamnom su se pokajali u sjelima vikra, više od 200.000. Pokajali, 200.000 grešnika se pokajalo. Zamislite. I primilo islam mojim sebepom više od 200.000 ljudi. U kem salet ajnu mu teđebirin bi vaadi, koliko puta se oholnik rasplakao mojim savjetom. Lem tekun te sil, a prije toga nikad mu suza nije izašla. Wa yahiqu liman talmahu hada al-in'am an yarju at-tamam. Kaže u pravilu bi trebao čovjek da se nada kome date ovakva blagodat da mu nagrada bude upotpunjena. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي možda se ja kaže strašim jer ja gledam kaže u moje mane obratite pažnju kako skroman čovjek sad neko da primi Allah zna možda bi nam bila fitna velika da bude neko od nas sebe za 200.000 ljudi da primi islam. Allah zna kog bi na šeitan napadao. Pa ti si imam, ti si šehol islam, ti... Pa niko ni hodao kod ti zemlju. Allah zna možda bi opravalo. Pogledajte čovjek, kaže, možda se strašim za to što gleda u moj, kaže, mane. Želestu jomen, faraitu hauli ekthra min ašreti alaf, ma fihim illa men kad raka kalbu. Kaže, znači sam sjedio, to je zdržao predavanje. Kaže, i oko mene preko deset hiljada ljudi. Preko deset hiljada ljudi. Niko od njih nije bio, a da mu se nije smekšalo srce. To sam vidio. El dana'at ajnuhu. I očin zasuzile. I rekao sam sebi, teško tebi. Šta ako se svi oni spase, to je s tvojim sebepom, a ti upropašten budeš. Fesehtu bili sani vuždi, tada sam se osjetio i u sebi, u duši uzviknuo, ilahi wa sejidi. In qadajte alaija bil azabi gadan, fe la bi azabi. Kaže, o Allahu moj, i gospodaru moj, ako me osudiš da me kazniš sutra, to ješ na sudnjem danu, on i gleda ove ljude i u sebi kaže, Allahu moj, ako me zapišeš i osudiš me sutra dan, to ješ na sudnji dan, da znači ćeš da me kazniš, nemoj njih da obavijestiš da si me kazni. Ove što ga slušaju, nemoj da ih obavijestiš. Sijanetan li kemamike lali eđili. To je zato što želim iz zaštite, izbog plemenitosti tvoje, kaže, ne zbog mene ne zbog mene li ella yaqulu azab Allahu man dalla alayhi da ne kažu Allah je kaznio onog koji je uputio ka njemu koji je ukazao ka Allahu Walhamdulillah rabbil alamin molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje da nas učvrsti da nam prihvati sva naša dobra djela molim Allah da nas sačuva oholosti pretvaranja rijaluka molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas čini svjesni da smo svi samo obični, obični kosturi koji hode zemljom. Allahova je uputa, uputa od njega, uputu njegovu, njegovom idemo i koristimo i naslađujemo se samo zato što on tijelo da nas uputi. Leona Allah mehtedejna, da nije Allah ne bi na pravom putu bio. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini svjesnim njegove blagodati, blagodati Islama, da nas sačuva od toga da želimo njegovom vjerom poziciju u novom svijetu, da želimo da, da ljudi upere svoje lice, svoje poglede u nas, da želimo da smo u centru pažnje. Allahume sačuva nas toga da budemo neiskreni. Allahume sačuva nas toga da budemo neiskreni. Allahume počasti nas slašću u doživanju tebe u zanjoj trećini noći. Jazakum Allahu khairan, barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin.